Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Ubeydə Amir ibn Abdullah ibn Cərrah radiyallahu anhudur. Əbu Ubeydə radiyallahu anhu İslam dinini ilk əvvəl qəbul etmiş kimsələrdən ha belə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin əmin ləqəbi verdiyi məşhur səhabəsi və cənnətlə müjdələdiyi 10 nəfərdən biridir. Bu səhabə də ömrü boyu öz varını Allah yolunda xərcləmiş dünya həyatının keçici zövqünə əsla könül bağlamamış, fikri zikri ancaq cənnəti qazanmaq olmuşdur. Rəvayət edilir ki, bir gün Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, ona 4000 dirhəm və 400 dinar göndərdi. Bu pulları ona aparan adam geri qayıtdıqda Ömərə xəbər verdi ki, Əbu Ubeydə dirhəmlərin və dinarların hamısını kasıblara payladı. Onda Ömər radiyallahu dedi, İslamda belə yaxşı işlər görən kimsələr yetişdirən Allaha həmd olsun. Həmsinin rəvayət edilir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh Şama gəldiyi zaman Əbu Ubeydəni yanına çağırdı və birlikdə onun evinə getməyə xayiş etdi. Əbu Ubeydə isə dedi, mən səni kədərləndirmək istəmirəm. Ey müminlerin emiri. Lakin Ömer ısrar etdi. Nihayət gəlib onun hücrəsinə daxil olduqda orada qılınc və qalxandan başqa bir şey görmədi. Ömər dedi, hanı sənin əşyaların? Mən burada dəyəridən, zəmbildən, camdan və köhnə cürdəkdən başqa bir şey görmürəm. Axı sən bu diyarın əmirisən. Heç olmasa yeməyə bir şeyin varmı? Əbu Ubey də qalxıb zəmbildən quru çörək tikələri götürdü və gətirib onu Ömərin qabağına qoydu. Ömər çörək tikələrini görəndə ağlamağa başladı. Əbu Ubey də onun ağladığını görəndə dedi, mən sənə kədərlənəcəyini demişdim, yə əmirəl müminin qarnımı doyuracaq qədər yemək mənə bəs edər. Onda Ömər ibn Xattab radiyallahu dedi, Dünya səndən başqa hamımızı zəiflətmişdir, ey Əbu Beydə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sahabəni tərifləyib demişdir, hər bir ümmətin arasında ən etibarlı bir adam olmuşdur bizim ən çox etibar etdiyimiz, ey müsəlman ümməti, Əbu Ubeydə ibn-i Cərrahdır. Rəvayət edilir ki, bir gün nəsranilərdən bir dəstə Rasulullah s.a.v-in yanına gəlib soruşdu. İsa barədə nə deyə bilərsən? Həmin gün Rasulullah s.a.v onlara heç nə demədi. Nəhayət uca Allah ona bu ayələri nazil etdi. İnnə məsələ İsa indəllahi kə məsələ Ədəm خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالحق من ربك فلا تكونن من المنفرين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Həqiqətən Allah yanında İsa'nın misalı Adəmin misalına bənzəyir. Allah Adəmi torpaqdan yaratdı, sonra ona ol dedi, o da oldu. Haqq sənin Rəbbindəndir. Elə isə şübhə edənlərdən olma. Sənə elm gəldikdən sonra kim səninlə İsa'nın barəsində mübahisə edərsə, de, gəlin, oğullarımızı və oğullarımızı, qadınlarımızı və qadınlarımızı, özümüzü və özünüzü çağıraq, sonra da dua edib yalansalara Allahın lənət etməsini diləyək. Səhər asıldıqda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırtdırıb bu ayələri onlara oxudu. Onlar İsa aleyhissalamın Allahın oğlu yox göndərdiyi bir elçi olduğunu qəbul etmədilər. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara lənətləşməyi təklif etdi. Lakin onlar buna razı olmadılar. Və öz aralarında bir-birlərinə belə dedilər. Lənətləşməyin. Vallahi, əgər o həqiqətən də Peyğəmbərdirsə, biz onunla lənətləşsək, bundan sonra nə biz, nə də bizim nəslimiz bu lənətdən yaxa qurtara bilməzdik. Hamımız həlak olacaq. Sonra onlar bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin hökmü ilə razılaşacaqları qərarına gəldilər. Və onun yanına gəlib dedilər, biz sənə cizyə verməyə razıyıq. Rasulullah s.a.v. də onlarla dinlərində istədikləri kimi sərbəst həyat yaşayacaqlarına dair əhd bağladı. Onlar dedilər, biz sənə istədiyin qədər cizyə verəcəyik. Bizimlə etibarlı bir adam göndər. Onlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, mən sizinlə ən etibarlı adamımı göndərəcəyəm. Sahabələr hamısı onun üzünə baxdı ki, görəsən o kimi göndərəcək? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, qalx, ey Əbu Ubeydə. Əbu Ubeydə ayağa qalxdıqda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu göstərib dedi, bu ümmətin ən etibarlısı bu kişidir. Bu heç də o demək deyil ki, O biri sahabələr etibarsız adamlar idi. Yox. Sadəcə olaraq Əbu Beyd ibn Cərrah ən etibarlısı idi. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onu orduya başçı təyin edir, səfərə göndərir. Elə onu orduya başçı təyin etməsi səhabənin fəzilətinə davalət edir. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 300 nəfərdən ibarət qoşuna Abu Ubeyd ibn Cərrahı başçı təyin edib, onları dənizin sahilinə tərəf yolladı. Biz Mədinədən yola düşdük və nəhayət yolun bir hissəsini qət etdikdən sonra ərzağımız qurtarmağa başladı. Bunda Abu Beydənin əmri ilə qoşunun bütün ehtiyat ərzağı bir yerə cəm edildi və cəmi iki xurcun xurma yığıldı. Əbu Beydə hər gün bu xurmalardan bizə az-az verməyə başladı. Və iş o yerə gəlib çatdı ki, hər kəsə ancaq bir ədəd xurma satdı. Artıq bu da tükəndikdə biz onun yoxluğunu hiss etdik. Sonra gəlib dənizin sahilinə çatdıq və orada dağ boyda bir balıq gördük. Dəniz onu sahilə çıxartmışdı. Cəmaat 18 gün o balıqdan yedi. Əbu Beydən əmri ilə balığın qabarğalarından ikisini dikətdilər. Yenə onun əmri ilə ən hündürboy atlı bu qabarğaların altından keçdi. Atın üstündə. Bu onun başı bu sümüklərə dəymədi. Ravi bununla balığın nə boyda böyük olduğunu bildirmək istəyir. Nəhayət biz Mədinəyə qayıtdıq və başımıza gələnləri Rasulullah s.a.v. danışdıq. O dedi, bu Allahın sizə bəxş etdiyi bir ruzidir. Bu sahabənin cənnətli olduğu barədə isə Rasulullah s.a.v. demişdir. Diqqət edin, indi deyəcəyim rəvayətdə 10 nəfəri cənnətlə müjdəliyir. Bayaq dediyim 10 nəfəri. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Abu Bakır cənnətlikdir. Ömər cənnətlikdir. Osman cənnətlikdir. Əli cənnətlikdir. Talhə cənnətlikdir. Zubeyr cənnətlikdir. Abdurrahman ibn Avf cənnətlikdir. Səad ibn Əbi Vakkas cənnətlikdir. Səid ibn Zeyd cənnətlikdir, Abu Ubeyd ibn Cərrah cənnətlikdir. Həmçinin rəvayətlərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu tərif edib deyir, Abu Ubeydə ibn Cərrah nə gözəl insandır.